Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabludi ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga, sem Allaha, jednog, jedinog, koji nema niti druga, niti ortaka, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, njegov rob i poslanik, kojeg uzvišeni posla kao milo svim svjetovima, pa kaže Jalla wa ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ a tebe smo o Muhammede poslali kao milo svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, i dalje govorimo وَسَائِلُ الْعِلَاجِ o sredstvam, sredstvima, načinima i metodama liječenja mahana i džahilijetskih ostataka koji se nalaze pri svakom od nas. Na prošlom predavanju smo govorili o drugom sredstvu ili o drugoj metodi a to je vujudu mežmu'ati mine thawabiti la taqbalu al munakaše da čovjek posjeduje skupinu pravila ili tako reći principa koji nisu podložni raspravi koji nisu podložni raspravi ili kako smo, reš, re, kako smo rekli drugim riječima da čovjek povuče jednu crvenu liniju kojom će drugima dati do znanja da se ta crvena linija ne smije, ne smije prekoračiti. To su dakle ti sevabit ili te e, stvari, principi ili pravila koja mu'min vjernik treba koje, koje mu'min vjernik treba zacrtati i dati drugima do znanja da je to ta crvena linija koju ne smije pregora, prekoračiti. Sljedeća od e, metoda ili sljedeća, sljedeća od sredstava liječenja džahilijetska ostataka jeste At-taghiru la tarqi'. At-taghiru la tarqi'. A to je promjena, a ne krpljenje. Promjena, a ne, a ne krpljenje. Draga braćo, nema sumnje da Islam ima posebnu predstavu života. Da Islam ima posebno viđenje i svatanje života. I to je činjenica kojom mu'mini vjernici trebaju biti ponosni trebaju biti ponosni da budu potpuno ubijeđeni dobro znaju da njihov vjera da njihova vjera i da njihov šerijat a to je dakle islam u cjelini ima predstavu zasebnu predstavu viđenja čovjeka viđenja dakle života i ostalih stvari u cjelini to je dakle vjera koja ima svoje osnove i koja ima svoje korijenje iz koji niču uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć plodovi i razno razno bile. Stoga je islam i akida i šarijat i menheđ života i tako dalje i tako dalje. Problem ljudi ili većine ljudi danas jeste u tome što nisu spoznali islam. Što nisu spoznali islam. I oni koji su neprijatelji islama bez obzira radilo se od onih koji se pripisuju islamu ili od onih koji se ne pripisuju islamu, oni su neprijatelji islama li džehlihim bihi. Govorimo o jednoj, dakle, ogromnoj većini ljudi, ne govorimo o oni koji se inate, ne govorimo o onima kojima istina postala jasna, pa se zatim nakon toga ohole i inate. Već govorimo o, o onome što preovladava, a to je da svi ovi ljudi koje smo spomenuli, kako oni koji se pripisuju islamu, tako i oni koji se ne pripisuju islamu, su neprijatelji islama zbog njihova džehla, neznanja kada je u pitanju islam, kada je u pitanju Allahova džela u ala vjera. Još davno je rečeno, el insanu aduvun ma jeđhelu. Insan je neprijatelj onoga što, onoga što ne zna. Onoga što ne zna. Jer kada bi zaista spoznali ista, islam, ne bi im ostalo osim da zavole, da zavole islam. Da, dakle, draga braće i cijene sestre, islam ima svoju zasebnu ili posebnu, posebnu predstavu, posebno način, poseban način viđenja, viđenja života. I ovo vidimo iz riječi uzvišnog, kada svakodnevno namazu dovimo Ihdina siratul mustaqim, siratul ladina an'amta alejhim, gajri al-maghdubi alejhim, walad dalin. Uputi nas, na pravi put, na put, ne, uputi nas na pravi put, na put oni kojima si ukazao, dao svoje blagodati, gajril magdubi alejhim, ne na put oni koji se se rasrdio, ola dali, niti pak oni koji su zalutili, zalutili. Dakle, la jehudije, ola nasranije, niti jehudizam, niti s druge strane, kršćanstvo. Naprotiv, kao što Allah, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, la šerqijem, wala gharbiyan ni istočnom ni zapadnom yakadu zaytuha yudhi'u wa law lam tamsashu nar ule njegovo gotovo da sija kad ga vatra ne dotaknem nurun ala nur sama svjetlost na svjetlošću jehdi Allahu li nurihi man yasha Allah jalla wa ala ka svjetlosti svojoj ka islamu ka uputim upućuje onoga koga on onoga koga on hoće. To je dakle dini al-islam, vjera islama, dinu al-i'tidal wal-wasatija, vjera pravde i vjera srednjeg puta. To je jedini ispravni menheđ kojeg čovjek može slijediti na ovom dunjaluku. Menheđ, pravac u kojem nema zablude, u kojem nema slijedjenja određenih strasti, niti pak sljeđenja određene skupine ljudi na račun druge skupine i tako dalje i tako dalje. Svi načini, pravci i metode koji su ljudi uspostavljali koji dan danas uspostavljaju u cilju, u cilju rješavanja njihovih dunjalučkih problema su propali i propašće. Pa smo tako vidjeli kako su ljudi isprobali i kapitalizam, isprobali su zatim nakon toga i komunizam, zatim nakon toga sekularizam i evo na kraju dakle isprobavaju demokratiju i vidjeli smo da svi ti menheđi, svi ti pravci nisu uspjeli. Nisu dakle uspjeli. Ostaje samo Allahov dželle ala din, Allahov dželle ala vjera kao jedini ispravan način, jedini ispravan način, jedini ispravan metod i sistem života. Ela ja'lemu, a nije ni čudno, zato što, to, što, to, što je to Allahov dželle ala sistem, Allahu menheđ Ela ja'lemu men halaka Wahuva latiful habir A zar da ne zna Zar ne zna onaj koji je stvorio wa Wahuva latiful habir On je taj blagi onaj o Koji je o svemu obavješten Koji je o svemu O svemu obavješten Stoga je na mu'minu vjerniku da čvrsto vjeruje Da je sistem islama jedin ispravni sistem Jedin ispravan način i metod Niti komunizam Niti kapitalizam Niti demokratija i tako dalje Ne ništa drugo već islam. Ništa drugo već, već dakle islam. Vidjeli smo ljudi dakle 60. godina kako su pozivali u kap kapitalizam. Pa se zatim nakon toga to preobrazilo u komuni komunizam, zatim sekularizam, da bi na kraju dakle bio uspostavljen ovaj menheđ sistem eh, koji je danas nametnut, a to je dakle sistem demokratije, a koji će isto tako nestati kao što su nestali prethodni prethodni sistemi. Ko je primjer radi smatrao, ko je vjerovao da će sistem komunizma tamo dakle 60 ili 70 godina, ko je vjerovao da će sistem komunizma tako brzo tako brzo pasti. Isti slučaj prije toga sa kapitalizmom kao i sa ostalim menheđima, pravcima koji ljudima na početku izgledaju savršeni, dobri, potpuni i tako dalje, a zatim ih vidiš kako ubrzo nakon toga slabe nestaju, dok nakon toga ne budu smijenjeni drugim sistemima i bit će mijenjani dok god se ne uspostavi Allahov dželjavala sistem, Allahov dželjavala menheđ i pravac, a to je dakle sistem i pravac Islama. A što se tiče drugih pravaca, drugih sistema, in hije illa esma un muha, kao što kaže gospodar dželle dželjavala, To su samo imena koje ste im nadijeli. Entum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan. Vi i vaši očevi Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju toga nije oba nije objavio nikakva nikakva dokaza. Nikakva nikakva dokaza. Stoga mu'min vjernik draga braćo istinski slijedi ovaj menheđ i pravac. U njemu nema tahlita. U njemu, njemu nema miješanja. Nema dakle miješanja batila, neistine i haka, istine s druge strane. S druge strane. Nema dakle miješanja haka, istine sa strastima, sa prohtjevima i tako dalje. Ne. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ haq. To je vaš gospodar, istinski. فَمَذَا al الْحَقِّ illa الضَّلَالِ A šta ostaje nakon istine? Osim zabluda. Fa anna tusrafun Pa kuda se odmećete? Pa kuda se odmećete? odmećete i kaže gospodar subhanahu wa ta'ala obraćajući se svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam wa anihkum bejnahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum واحذرهم أن يفتنوك عن, عن بعض ما أنزل الله إليك i ti među njima sudi onim što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio i nemoj slijediti svoje strasti i pripazi se da te ne odvedu od nečega što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio tebi. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim ako se oni okrenu pa znaj da Allah subhanahu wa ta'ala kazni želi da ih kazni zbog nek njihovih grijeha wa inna kathiran min an-nas la a doista puno ljudi oni su fasici griješnici a fa hukma al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman li qaumin yuqinun zar jale jahilijetski sud a imali lepšeg suda od Allahova za narod koji je čvrsto ubijeđen. Koji je čvrsto ubijeđen. Također, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, obraćajući se svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i onima koji ga slijede, فَلِذَلِكَ فَدْعُ Tome pozivaj, dakle onome što ti objavio gospodar subhanahu wa ta'ala, islamu, šarijatu, وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتِ i ustraj kako ti je naređeno. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ i nemoj slijediti njihove strasti i njihove i njihove prohtjeve. Također kaže gospodar Jalla wa ala ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا Zatim smo dali da ti budeš na šarijatu, na menheđu, pravcu, pa ga slijedi. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ I nemoj slijediti strasti oni koji, oni koji ne znaju. Dakle, to je čitava kadija ili čitavo pitanje, draga braćo. Ima islam wa ima ehva. Ili će biti islam, ili će biti prohtjevi. Biduni tahlit. Nema, dakle, miješanja. Nema, dakle, miješanja. Ne može malo, dakle, islama, a malo zatim nakon toga strasti i prohtjeva. Malo haka, istine, a malo, dakle, a malo batila. Ne. Ja, ijuha, ladina, amenu, dhulu, ofisilmi, kafe. Ne. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَان Naređuje gospodar subhanahu wa ta'ala Pa kažem O vi koji vjerujete U vjeru uđite u potpunosti I nemojte slijediti stope šejtanove Innehu lakum aduvum mubin Innehu lakum aduvum mubin Doista je on vama otvoreni Otvoreni neprijatelj Otvoreni neprijatelj Stoga, draga braćo, kada se prihvatamo islama ili kada islam drugim nudimo drugima, dakle nu, e, prenosimo ga ili dostavimo ga, pojašnjavamo ga ljudima onakvim kakvim, kakav on u suštini jeste. Onakav kakav on dakle u suštini, u suštini jeste. Stoga nemojmo dakle miješati naše e, strasti i naše prohtjeve sa islamom. Pa onda kada je čovjek bio dakle u džahilijetu, i slušao dakle pjesme i muziku i tako dalje i tako dalje. Zatim nakon toga želimo da mu damo neku zamjenu pa umjesto te muzike, sada da, e, tih pjesama i, i tako dalje pjesmi, sada nakon toga u islamu može isla, e, islamske ilahije po znacima navoda, to je dakle ilahije sa muzikom i tako dalje i tako dalje. Ne. Dakle, ne možemo miješati hak sa, sa hak sa, hak dakle sa batilom. Već Ili dakle islam u potpunosti ili dakle džahilijet. Mi ovdje ne govorimo o tome, draga braćo, ne govorimo o tederruđu, o potpunosti. A to je da čovjek na početku prešuti određene stvari zbog bitnijih. Da prešuti određene stvari zbog bitnijih. To je da čovjeka ne poziva u pridržavanje određenih stvari koje su od islama zbog toga što smatra da ima prečih stvari koje se treba koje se treba pridržavati, koje se treba pridržavati. Pa tako, primjer radi, ako osoba radi određen grije, evo primjer radi konkretno a, puši cigare, a s druge strane, dakle, ne klanja. Dakle, nema prepreke da na početku čovjek ostavi, ne spominje ono što je manje bitno, da bi čovjeka pozvao u ono što je bitnije, a to je u ovoj situaciji obavljanje namaza. Jer, dakle, kao što znamo, kao što je rekao poslanik sallallahu ve sellem, العهد الذي بيننا وبينهما الصلاه ono što razlikuje dakle mu'mina vjernika od munafika od nevjernika jeste jeste dakle namaz pa, ga, pa koga ostavi počinio je kufr dakle ovdje ne govorimo o ovoj pa, pa ovom tederruđu ili postepenosti kada je u, u pitanju pozivanju Allahovu dželle vala vjeru već dakle govorimo o tome da čovjek onda kada poziva Allahovu dželle vala vjeru ne miješa hak sa batilom ne miješa dakle hak sa hak dakle sa batilom pa ako je u džahilijetu pa ako je u džahilijetu reku smo slušao dakle pjesme, muziku i tako dalje da mu sad eto damo neku zamjenu a to je neka isl, neke islamske ilahije koje su sa muzikom i tako dalje i tako dalje ako su u džahilijetu bile dakle sad neke španske ili brazilske serije i tako. Sad već u islamu da budu neke po znacima navoda muslimanske ili islamske serije, serije u kojima glumci nose dakle imena Hasan, Amr, Zaid i tako dalje i tako dalje. Dakle razlika je između ovih dvaju između ovih dvaju stvari. Između toga da ne pozivaš u batil, već da prešutiš manji batil da bi pozvao ka onom što je preče i bitnije, važnije i s druge strane, a to je da pozivaš u onom a to je a to je da pozivaš u ono što je ono što je batal tako da moramo napraviti razliku između ovih dvaju stvari. I zato islam od nas zahtijeva da onda kada se prihvatimo Allahove dželle vala vjere napravimo kompletnu promjenu. Ne da dakle da, da, da e, napravimo krpljenje, šivenje i tako dalje. Da se dakle te mahana ili ti džahilijetski ostaci samo onako dakle prikrpe a zatim nakon toga da ta krpa polako, polako ili ono što je zakrpljeno, polako pušta pa se ponovo dakle širi nakon toga u našem islamu. Ne, već da dakle te stvari budu promijenjene, da te stvari budu iskorijenjene, a ne dakle samo prišivene i tako dalje i tako dalje, da se zatim nakon toga ostavljaju, te se ponovo vraćaju, vraćaju u prethodno stanje u kojem su, u kojem su dakle bile te stvari. Stoga, mu'min vjernik mora Selamun aleyküm. Jesi čujemo sad? Ejva. Da. Dakle, nakon prihvatanja Allahove dželle vale vjere i sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam nema više prostora za, stva, za, za, za strastima i prohtjevima. Određeni ljudi kada se prihvate Allahove dželle vale vjere, draga braćo, žele islam po njihovom kroju. Žele islam, dakle, po njihovom kroju. Žele islam koji, dakle, njima paše i koji njima odgovara. Žele islam koji se poklapa sa njihovim sa njihovim strastima. Pa tako žele islam u kojem dakle može i Kur'ana, a kojem nakon toga može i može dakle i muzike. Žele islam u kojem ima i dakle onoga što je halal, a i onoga što je i onoga što je har, haram. Žele islam u kojem je dakle odjevanje kada su u pitanju dakle žene gotovo da i nema razlika u tom odjevanju između onoga što je dakle u džahilijetu i u islamu osim dakle te marame koja pokriva glavu ali opet dakle kada je ona stavljena na taj način da pokriva samo dakle tu kosu koja se ne vidi i tako dalje a što se tiče ostalog gotovo da se dakle da ništa i nije ništa i nije promijenilo pa neki dakle zatim nakon toga uvode neku novu modu i način dakle odjevanja pa dakle šamija koja ne pokriva uši, gdje se dakle vide uši, gdje se vide nakiti i tako dalje, žele tako reći moderni, moderni islam. Moderni islam. To je dakle problem e, jednog velikog dijela ljudi danas, ili ovog vremena u kojem živimo, a to je što određeni ljudi žele prihvatiti islam shodno njihovim prohtjevima, shodno njihovim njihovim prohtjevima i njihovim strastima. Iako smo vidjeli kroz petvone ajete koje smo spomenuli hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da u islamu onda kada se čovjek prihvati Allahove dželle vala vjere nakon toga više nema mjesta prohtjevima i nema mjesta slijedjenju svoji slijedjenju svoji strasti tako da se mahane i džahilijetski ostaci koji se nalaze pri čovjeku trebaju iskorijeniti trebaju dakle u potpunosti odstraniti a ne samo trenutno prišiti ili prikrpiti kako bi se zatim nakon toga ponovo vratili sada već u islamskom rekao obliku u islamskom obliku kako se dosta često dešava kod nas a e, spominjali smo i primjere a to je da čovjek primjer radi jedan od tih primjera u džahilijetu bude pristrastan navijač određene skupine pristrasni pristalica određene skupine određenih ljudi i tako dalje bez obzira da li se radilo određenom timu, određenoj ekipi i tako dalje. A zatim nakon toga kada se e, prihvati Allahove džile vala vjere, ovaj, dakle, ovu bolest i ovaj džahilijetski ostatak nije u potpunosti iskorijenio, već je uradio šta? On ga je samo prikrepio. I nakon toga odjenuo ga islamskim, islamskim o, o, odjevanjem. To jest dao mu islamski izgled, ali u stvari on je i dalje u pozadini, džahilijetski, on samo izgleda spolnje gledano islamski, ali on je u stvari džahilijetski. Pa tako vidiš nakon toga u islamu kako se određeni brat slijepo pridržava ili slijepo brani određenog šeha, određenu osobu, određenu skupinu i tako dalje i tako dalje. Šta je razlog tome? Razlog toga jeste što džahilijetski ostatak ovdje u ovom slučaju nije dakle promijenjen već je on samo prikrepljen i dat mu je nov izgled. A to je da sada kada u islamu, u stvari on izgleda kao da je brat pristrasan istinim, a on je u stvari i dalje pristrasan svojim prohtjevima, jer ono na čemu je taj šeh ili ta skupina, to se poklapa sa njegovim prohtjevima, sa njegovim strastima i zbog toga je tako strastveno, strastveno dakle, brani. A ne radi se o tome da on brani, a ne radi se o tome da on brani, brani dakle istinu. Tako da će ovaj musibet uvijek ostati prisutan kod čovjeka ako ne poradi na otklanjanju, na mijenjanju ovih džahilijskih ostataka, a ne samo na njihovom tako reći šivenju ili ili pri, e, prikrepljavanju, na njihovom šivenju ili prikrepljavanju. Tako da at-taghyir la at-tarqi promjena, a ne dakle krpljenje. Allaha dželle molim da nas inshallah taala pomognem da budemo od onih koji mijenjaju mahane koje se nalaze e, kod njih kao i džahilijetske ostatke, a ne dakle samo koji prišivaju trenutno i daju im neki dakle islamski izgled, a u stvari unutrini ostaju i dalje džahilijetski. Allaha dželle vala molim da nas sačuva, da nas sačuva od toga. Ovdje ćemo se inša Allahu ta'ala zaustaviti uz Allahu dželle vala pomoć, molit gospodara subhanahu wa ta'ala, da nas učinje od onih koji kada nešto čuje, čuju to još lepše proslijede svojim dijelima. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da pomogne umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, da pomogne mužahidin Allahovom djelja wa ala putu, da objedine njihove riječi, da objedine njihove safove. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću koja su u zatvorima taguta. Molim gospodara djelja wa ala da im podari njima i njihovim familijama sabur i ubrza inša Allahu ta'ala njihov izlazak iz zatvora talagita. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da pomogne sve potlačene muslimane. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <laughs> sedimo što u jove sedimo, kad se sjetim, a on će se sjetiti Bismillah, selam lejku, rahmetullah, vebrekatu, da se čujemo. Bismillah, alhamdulillah, vesalatu, vesalam, ala rasulina, ala ala alihi, wa ashabi, ajmin. Selam lejku, rahmetullah, vebrekatu, draga braće i poštova. Mane sestre, bilo je zlaganje od našeg večerašnjeg gosta, brata Ebu Usama, molim uzvišenog Allah Subhanahu Atala da ga obilno nagradi za vrijeme koje je odvojio za nas, molim Allah Subhanahu Atala da nagradi i braće i sestre koji su večera sa nama družili se u sobi i sam put pravde istine. Mi šala nastavljamo sa programom sobe i najavljujemo sutra inša Atala 20.45 Znači, ponovo ćemo se družiti e, sa radio Bambus gdje ćemo će autala prenositi e, prenositi uživo znači predavanja od brata Ebu Sama gdje brat govori znači govori ciklus islamsko vjerovanje znači temu koju brat obrađuje nosi naziv imanski šartovi sutra inša autala je peti šart ja vjerujem sudnji dan znači sutra 24.5 inša autala znači nakon uživo predavanja E, postoji mogućnost da braća, ona, braća ili sese koji imaju neko pitanje da se direktno postavi u studio, znači gdje brat gostuje, pa da sam išao tava, znači i dobije odgovor koji možete naravno čuti znači, u našoj sobi. Ukoliko išao tava bude, znači, e, bude sve u redu i ukoliko bude omogućen, znači, prenos putem interneta, mi ćemo, mi ćemo se išao tava odmah uživo uključiti a u nedelju inša utala, znači ponovo ćemo se družiti uživo sam bratom Ebu Amina, on nas također je počeo jedan novi ciklus Sut, u, u nedelju inša utala, znači drugi je drugi dio, a ciklus nosi naziv muslimani su jedno tijelo, uzroci i razdjeljenosti i poraza znači u 21 sat, znači je brat u nedelju, brat Ebu Amina. Sa ovim inšao tala mi se odjavljujemo od uživo programa večeras i nastavljamo sa puštajem, znači Kur'ana, predavanja, kasida i, i drugi stvari. Molimo Allah svano tala da nas potpomogne da nas učusti u Allahu svano tala. Vjerimo molimo Allah svano tala da potpomogne muđahide koji se bore na njegovom putu. Molimo Allah svano tala da uništi neprijatelje islama i njihove pomagače koji rade kako bi nanijeli štetu islamu i muslimanima. Svanek Allahumma ve bihamdike, ašhedu en la ilaha illa ente sakveru kevetu, valaiku, salam alaiku, rahmatullahi wa barakatuh. riječi na kojima opstaje zemlja i nebesa, robovanje samo Allah, allah la ilaha illa riječi koje prihvata priroda svih stvorenja, la ilaha illa allah riječi na kojima je utemeljena vjera, određena kibla i isfunkane sablje borbe na Allahovom putu, riječi koje vode Allahovom zadovoljstvu, riječi kojima je Allah obavezao sve ljude, la ilaha illa allah riječi spasa, riječi islama, ključ vrata dženneta. ljudi što na ustrašivo upadaju u srpske rovove, ubacivaju se iza njihovih linija. Ko su ti ljudi koji se najviše druže sa Kur'anom, žive skromno i dostojanstveno? Ko su ti ponosi ljudi čije ponašanje plijeni i sviruje. Nigerian man, Iraq, Kashmir, Palestine, Albania, Bosnia, Kurdistan, Spain, have a friends, Hindustan, Somalia, Lebanon, Azerbaijan, Malaysia, Libya, Kazakhstan, Bangladesh, Chechnya, Afghanistan, Turkey, Cyprus, Pakistan, Kuwait, ima opste i zemlje i nebesa robovanje samo Allah riječi koje prihvata priroda svih stvorenja riječi na kojima je utemeljena vjera određena kibla i iskukane sablje godbe na Allahovom putu riječi koje vode Allahovom zadovoljstvu riječi kojima je Allah obavezao sve ljude riječi spasa riječi islama چلی